بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال المؤلف رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قصيط عن محمد بن شرحبيل أخي بني عبد الدار عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما تكلم مولود من الناس في مهد إلا عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم وصاحب جريج قيل يا نبي الله وما صاحب جريج قال فإن جريجا كان رجلا راهبا في صومعة له وكان راعي بقر يأوي إلى أسفل صومعته وكانت امرأة من أهل القرية تختلف إلى الراعي فأتت أمه يوما فقالت يا جريج وهو يصلي فقال في نفسه وهو يصلي أمي وصلاتي فرأى أن يؤثر صلاته ثم صرخت به الثانية فقال في نفسه أمي وصلاتي فرأى أن يؤثر صلاته ثم صرخت به الثالثة فقال أمي وصلاتي فرأى أن يؤثر صلاته فلما لم يجبها قالت لا أماتك الله يا جريج حتى تنظر في وجوه المومسات ثم انصرفت فأتي الملك بتلك المرأة ولدت فقال ممن قالت من جريج قال أصاحب الصومعة قالت نعم قال اهدموا صومعته وأتوني به فضربوا صومعته بالفؤوس حتى وقعت فجعلوا يده إلى عنقه بحبل ثم انطلق به فمر به على المومسات فرآهن فتبسم وهن ينظرن إليه في الناس فقال الملك ما تزعم هذه قال ما تزعم قال تزعم أن ولدها منك قال أنت تزعمين قالت نعم قال أين هذا الصغير قالوا هذا هو في حجرها فأقبل عليه فقال من أبوك قال راعي البقر قال الملك أنجعل صومعتك من ذهب قال لا قال من فضة قال لا قال فما نجعلها قال ردوها كما كانت قال فما الذي تبسمت قال أمرا عرفته أدركتني دعوة أمي ثم أخبرهم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعده دعای مادر مستجاب یا مستجاب نیست دعای مادر مستجابه و این حدیث را امام بخاری رحمه الله برای همین آورد استدلالش به این حدیث بر استجابت دعوت مادره استجابت دعای مادر در حق فرزند رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند ما تکلم مولود من الناس فی مهد در گهواره نوزادی سخن نگفته مگر عیسی ابن مریم علیه الصلاة والسلام و صاحب جریج قیل یک از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه یا نبی الله و ما صاحب جریج صاحب جریج کیه قال فإن جریج كان رجلا راهبا في صومعه له نوزاد دومی که سخن گفته یک نوزاد عیسی بن مریم و نوزاد دوم نوزادی که برای براعت جریج گواه میده جریج انسان راهبی بود راهب اون اشخاصی که در امتای پیشین خودشون رو وقف عبادت میکردن که در مسجدی سومعی بشینن فقط برای عبادت کردن حتی بعضی هاشون خودشون رو عقیم میکردن که بچه هم نیارن و میلی هم به زن نداشته باشن خب این شخص عابد جریج راهب بود یعنی عابد بود در سومعش در پایین اون سومعش چوپانی بود گاوی داشت میومد اونجا در پایین اون صومعه مینشست یا اونجا میومد معواش بود جایگاهش بود وكانت امرأة من اهل القرية تختلف راعی اونم زنی میومد از اون زنان مومسات زنان فاحشه میومد نزد این چوپانه راعی هر از گاهی اومد پیشش خب الان داستان فهمیدید از کجا شروع شده سومعی هست جریج صاحب عبادت و پایین اون سومعه چوپانی زنی هم میاد نزد اون چوپانه اون زنه حامله میشه حالا هنوز زنه حامله نشده زنه کی حامله میشه و زایمون میکنه حالا اون بماند دعای مادر جریج روز این جریج در حال عبادت بود داشت نماز میخوند فاتت امه من فقالت یا جریج مادرش اومد روزی صدا زد که جریج و هو یصلی نماز میخوند فقال في نفسه وهو يصلي در حالی که نماز میخون امي و صلاتي را چیکار کنم نماز بخونم یا جواب مادرم بدم امي و صلاتي کدوم یک انتخاب کنم نماز یا مادر فراء ان صلاته بر خودش دید که نمازش را ادامه بده ثم صرخت به الثانيه دوباره داد میزنه مادرش جریج فقال فی نفسی امی و صلاتی نماز یا مادر بازم میگه نماز را ترجیح دادم سپس بار سومم مادرش صداش میزنه میگه امی و صلاتی فرای و صلاته بازم دید که نمازش رو ترجیح بده بر مادرش فلم یوجبها جوابش نداد جواب مادرش نداد فقالت مادرش گفت لا تک الله یا جریج الله تو را نمیراند ای جریج تا اینکه چشمت به چشمای زنای فاحشه بیفته چه پس رفت چشم تو چشمهای زنان فاحشه بیفته حتی تنظر فی وجه المومسات در روایتی فی وجوه المومسات مومسات زنان مومسه زنان فاحشه زانیه اهل زنا الله معافات بکنه ما و فرزندان ما و تمامی مسلمین و مسلمات از هر فحشا و منکری فاوتی الملك به تلک ولدت خب اون زنه که میرفت نزد اون چوپانه زایمان میکنه بچه میزایه بچهشو اووردن با اون زنه نزد کی نزد پادشاه گفتن من من بچه از کجا آوردی ای زن قالت من جوریج پدرش جوریجه جوریج با من زنا کرده قال اصاحب الصومعه اون عابد اهل سومعه گفت بله قال اهدموا و اتونی به اون سومعه شو خرابش بکنید و جوریج رو بیارید جوریج رو اووردن اومدن با تیشه و تبر زدن سمعه رو خراب کردن دستش هم بستن به گردنش فجعل یده الى ثم انطلق به فمر به على موسى وردن از جلو اون زنان فاحشه عبورش دادن چشمش افتاد تو چشم اون زنان موسى فرآهن فتبسم زنان رو که دید لبخند زد چرا لبخند زد بیاد دعای مادرش افتاد نمیره اینجوره تا چشمت به چشمان کی بیفته زنان مومساد چشمش افتاد به زنان مومساد و هن ينظرن الیه فی الناس زنان هم نگاهش دارن میکنه فقال الملك ما تزعم هذه پادشاه میگه به جریج چه ادعایی داره این زن قال ما تزعم چی ادعایی داره تزعم ان ولدها منك این ادعا داره که این بچه مال توست قال انت تزعمین جریج میگه به اون زن تو ادعا داره ای زن که این بچه مال منه قالت نعم گفت بله حالا اینجا بحث توکل و اعتماد بر الله و گرفتن اسباب حسن زن به الله همه اینها در این قصه میبینید اینجا کسی که یقین داره از خودش مطمئنه از خودش مطمئنه میدونه وقتی که دین الله رو نصرت داده الله هم نصرتش میده کسی که دین الله رو نصرت داده الله هم او رو نصرت میده با کمال اطمینان خاطر میگه عین هذا الصغیر بچه کجاست میدونه که الله باید نصرتش بده چون او دین الله رو نصرت داده قال هو ذا في حجرها در دامن مادرش این بچه اونجاست فاقبل علیه فقال من ابوک و جریج نزد اون بچه رو به بچه میکنه حالا آدم الان امروزه اگر کسی این کارو بکنه میگه دیوونه است با بچه داره حرف میزنه ولی خب از خودش مطمئن بود که الله نصرتش میده گفتم چون خطا نکرده بود گفتم حسن زن به اللهه به اون بچه گفت من ابوک پدرت کیه قال راعی بقر حرف زد گفت که اون چوپانه فلانی صاحب گاو قال الملك انجعل سمعتك من ذهب الله اینجا کرامتی شد برای کی برای جریج پادشاه بهش گفت که آیا سمعت را از طلا قرار بدیم قال لا من فضه از نقره گفت نه قال فما نجعلها قال ردوها كما كانت چیکار بکنیم از چی بسازیم برات گفت همونطور که بوده بسازید قال فما الذي تبسمت شو بهش میگه چرا لبخند زدی اونجا وقتی که زنان مومسات رو دیدی قال امرا عرفته یه چیزی بیاد اومد فهمیدم ادرکتنی دعوت امی دعای مادرم در حقم استجابت شد ثم سر سپس قصه مادرش رو یاد میکنه یک مسئله اینجا علما مطرح میکنن بحث دعای مادر یک قسمتی از قصه هست که انسان باید بر حذر باشه و این قصه حقیقی که رسول الله صلی الله علیه و سلم به ما یاد میکنه اینجا یک نکته ای هست علما اشاره میکنن میگن اگر جرج عالم بود نه تنها عابد اگر عالم بود چون عابد بود دیگه راهب بود نه یعنی عابد بود اگر عالم بود میدونست که این نماز نافله هست و در نماز نافله حق مادر اجابت مادر اولویت داره بر اون نماز نافله این چیزی که علما اشاره میکنن از جمله نبوی و غیر در شرح این قصه و برداشتی که میکنن فضل علم بر چی بر عمل فضل علم بر عمل فضل علم بر عمل عمل اگر جاهلانه باشه از روی جهل باشه قابل قبول نیست شرط قبول عمل چیه؟ اخلاص و درستی اون عمل اخلاص و درستی اون عمل این شرط پذیرش عبادت از یک مؤمن کسی که ایمان داره اخلاص و متابعت پیروی از رسول الله صلی الله علیه و سلم برش دلیل داشته باشی مدرک داشته باشی وگرنه عبادت ازت قبول نمیشه پس علمه خاطر همین من بخاری بابی داره در صحیحش باب العلم قبل القول والعمل علم قبل از قول و عمل فعلم انه لا اله الا الله فعلم اولین چیزی که رسول الله صلی الله علیه و بهش دستور داده میشه علم علم بلا اله الا الله اول علم پس اینجا این حدیث از جمله دلالتاش فضیلت علم بر عمل و همچنین حسن زن به الله و اعتماد و توکل و کسی که با الله صادقه الله هم باهاش صادق نصرتش میده در فتنه ها و مؤمن باید این چنین یاد بگیره که اعتماد بر الله داشته باشه الله وقتی که گفته انتنصر الله ینصرکم دیگه نباید متزلزل بشه نباید متردد بشه دودل دل بشه دلتو قرص کن الله وعده داده که تو رو نصرت بده انتنصر الله شرط داره ولی الله را اگر نصرت بدید نصرت میابید از کی کی شما را نصرت میده الله الیس الله بکاف عبده الله کافی نیست کفایت برای مؤمن دیگه چی بیشتر از این که الله بندش را کفایت بکنه و تعهد اون بنده را بپذیره که او را نصرت بده و از جمله دلالت های این حدیث کرامات اولیا هست کرامات اولیا قرار بر این نیست چون پیامبر دیگر مبعوث نمیشه و معجزه ای نیست کرامتی نباشه الله مکرم میسازه اون بنده اون ولی اون دوستدارش با نصرتش تکریمش میکنه تاییدش میکنه حالا هر کسی به نحوی الله اون بنده را یاری میده بله، حدیث بعدی قال مؤلف رحمه الله تعالی باب عرض الإسلام على الأم النصرانية حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني أبو كثير السحيمي قال سمعت أبا هريرة يقول ما سمع بي أحد يهودي ولا نصراني إلا أحبني إن أمي كنت أريدها على الإسلام فتأبى فقلت لها فأبت فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ادعوا الله لها فدعا فأتيتها وقد أجافت عليها الباب فقالت يا أبا هريرة إني أسلمت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ادعوا الله لي ولأمي فقال اللهم عبدك أبو هريرة وأمه أحبهما إلى الناس الله أكبر 15 باب از بابهای کتاب ادب مفرد امام بخاری باب عرض الاسلام على الام النصرانیه شخصی مسلمان شده اسلام را عرضه بکنه بر مادر نصرانیش باشه مشرک باشه الا بر هر دیانتی ابو هرره رضی الله عنه چنین میگوید میگه ما سمع بی احد یهودی ولا نصرانی الا احب هیچ کسی نیست چه یهودیش حتی نصرانیش مگر اینکه مرا دوست داره از من میشنوه مرا دوست میداره محبت من در قلبش میفته چرا الله خواهد بود کرامته چیه کرامت الله بندگانش اینجوری تکریم میکنه صحابیه بغضش نداره جز کسی که در ایمانش صادق نیست با الله جل و علا اگر در ایمانش با الله صادق بود میدونست که باید تسلیم امر الهی باشه در مقابل اعلان رضایت الهی صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم رضی الله عنهم و رضو عنه الله اعلان رضایت خوشنودی از کی میکنه از صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم کسی نیست از من بشنوه مگر اینکه مرا دوست داشته باشه چه یهودی و چه نصرانیش ان امی کنت اريدها علی الاسلام فتابا خواستم مادر مسلمان بشه ابا میورزید استجابت نمی کرد قبول نمی کرد نمی پذیرو فقلت لها فابت گفتم بهش قبول نکرد فاتیت النبي صلی الله عليه و سلم فقلت اومدم شفقت ناکنید اون مهر فرزندی که الله گذاشته نسبت به مادرش دوست مادرش نجات بیابه اومده التماس رسول الله صلی الله عليه و سلم کی مادرش جهنمی نشه فردا روز قیامت فقلت ادعو الله لها یا رسول الله دعا برای مادرم نجات بیابه مسلمان بشه میگه فدعا دلش شد رسول الله صلی الله عليه و دعا کرد دعای رسول الله مستجابه ردخور داره فدعا دعا میکنه رسول الله صلی الله علیه وسلم فأتیتها مدام نزد مادرم وقد اجافت عليها الباب فقالت يا ابا هريره اني اسلمت الله اکبر مدام نزد مادرم بعد وقتی که وارد شدم دیدم که مادرم در رو قفل کرده قد اجافت عليها الباب در رو بر خودش قفل کرده فقالت به ابو هريره میگه يا ابا هريره اني اسلمت من مسلمان شدم جاء فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أدعو الله لي ولأمي وقتی که دید دعای رسول الله این سريع سریع استجابت شد گفت یا رسول الله پس برای من من مادرم دوباره دعا میخواد قال اللهم عبدك ابو هريره وامه احبهما الى الناس اونها را محبوب نزد مردم قرار بده ابو هريره و مادرش فضل ابو هريره هست فضل قرابتش مادرش اللهم اغفر لابي هريره ولامه هم ابو هريره و هم مادرش الله بیامرزه چرا خواهد اومد باب 16 قال المؤلف رحمه الله تعالى باب بر الوالدين بعد موتهما حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال ترفع للميت بعد موته درجته فيقول أي ربي أي شيء هذه فيقال ولدك استغفر لك بعد وحدثنا موسى قال حدثنا سلام ابن أبي مطيع عن غالب قال قال محمد بن سيرين كنا عند أبي هريرة ليلة فقال اللهم اغفر لأبي هريرة ولأمي ولمن استغفر لهما قال لي محمد فنحن نستغفر لهما حتى ندخل في دعوة أبي هريرة شون همین باب باب عدم مفرد باب بر والدين بعد از مرگشون حدیث 27 از صحیح عدم مفرد حديث أبي هريرة رضي الله عنه ترفع للميت بعد موته درجته نشونش میده ترفع للميت بعد موته درجته مرده وفات میکنه میبینه که منزلتش جایگاهش بالا برده شده یه چیزهایی دارن بهش میده از نعمتها برخوردار میشه تعجب میکنه در حیات برزخی فیقول ای رب ایو شیء هذا این چیه این پاداش ها این نعمت هایی که به من داری میدی فیقال گفته میشه ولدک استغفر لک فرزندت برات طلب استغفار کرده طلب آمرزش کرده پدر و مادرتون زندن یا مردن در سجده هاتون براشون طلب آمرزش بکنید رحمت بکنید الله مشمول رحمتش رو قرار بده دعا از دل دعا بکنید ادعو الله و انتم موقنون بالاجابه این بر این احسانته چه مردن چه زندن وظیفته این خوبی هست که در حق والدینت میتونی انجام بدی این برته خوبیت نسبت در سجدت اللهم اغفر لابی و امی اللهم ارفع درجتهما فی علیین و آخر از دعایی که دوست داری برای خودت برای مادرت هم دعا کن چنانچه در حدیث بعدی داریم حدیث ابن سیرین میگه که نزد ابن ابو هرره شبی بودیم و این چنین دعا کرد ابو هرره رضی الله عنه چنین دعا کرد اللهم اغفر لابی هریره و لامی بار الله ابو هرره یعنی خودم رو بیامرز ببخش و هم مادرم من استغفر لهما و هر کسی که برای ابو هرره و مادرش طلب استغفار کرد فهمیدی چرا گفتم تا اینکه منم مشمول دعای کی بشم دعای ابو هریره هر کسی برای ابو هریره دعا میکنه که هر کسی برای من و مادرم طلب آمرزش میکنه من هم میگه بار الله از تو میخواهم که هر کسی برای من و مادرم طلب آمرزش طلبید او را بیامرز این محبت میاره همین کافیه که دعای این صحابی در حقت مستجابه این بنده این صحابی این کسی که الله اعلان رضایت ازش کرده با یک دعا خیلی آسون خیلی راحت اللهم اغفر لابی هریره و الامه محبت عجیبی از ابو هریره در دلت میفته چرا چون بعدش گفت ولی من استغفر لهما قال محمد بن سيرين میگه فنحن نستغفر لهما ما هم دعای طلب استغفار میکنیم برای ابو هریره و مادرش حتی ندخل فی دعوت ابو هریره تا اینکه مشمول دعای ابو هریره رضی الله عنه بشیم دعاست دعا را کم نگیرید دعا را کم نگیرید الدعاء هو العباده وقال ربكم ادعوني استجب لكم دعا بکنید تا استجابت کنم الله جل و علا یک سوم آخر شب پایین میاد که دعای تو را بشنوه هل من داع فاستجیب له کسی هست دعا بکنه استجابت کنه الله بنده منتظرت دست به دعا برداری افتقار ذلت نیاز نیازمندی تو رو اون به اون بی نیاز اعلام کنی بار الله نیازمندت در همه امورت در صلاح فرزندانت در صلاح فرزندان فرزندانت اهلت خانوادت مادرت خواهرت برادرت فرزندانشون دعا کن اسماشون رو بیار پیرمردی اهل نماز در مسجد فکر کنم اگر اشتباه نکنم 27 تا فرزند داشت پسر همه هم اهل ریش و اهل استقامت و اهل طاعت و عبادت یه روزی یکی از معمومین ازش میپرسه ما سه چهار تا بچه بیشتر نداریم ولی هر کدوم یک راهی نه اهل نماز و طاعت و عبادت نیستن چطوره که ماشاءالله مال تو همه سالمن همه اهل طاعت و عبادتن میگه من سجده رها نکردم در نصف شب مگر که اسم تک تک اونها رو آوردم و از الله صلاح اونها را خواستم اسمشون رو آوردم ما داریم دیگه از جمله علمایی که الله قبولیت برای اونها نوشته صاحب کتاب حسن مسلم کناگاه مسلمون کتاب حسن مسلم به 44 زبان دنیا ترجمه شده بیش از 200 میلیون نسخه توزیع شده و در سرتاسر سر دنیا پخش شده سعید بن وهف القحطانی سعید بن وهف سی ساله ازدواج میکنه چهار تا همسر داشته و 46 تا فرزند پسر و دخترش 29 تا از فرزندانش حافظ قرآن 29 تا از فرزندانش حافظ قرآن بعد از فوق لیسانسش به خاطر حفظ قرآن در سن 40 سالگی متوقف میشه تا درسش ادامه بده بیشتر فرزندانش در سن 15 سالگی حافظ شدن و شیخ سعید بن موهف بعد از این توقف و حفظ قرآن 20 سال فقط مجالست میکنه برای شاگردی نزد شیخ بن باز 20 سال این تعلیفاتش در آخر عمرش بوده 20 سال فقط شاگردی میکنه نزد شیخ بن باز 38 سال امام مسجد بوده و 34 سال در حج دعوت میداده هر سه شبم در نماز تهجدش قرآن را ختم میکرد هر سه شب در تهجدش قرآن را ختم میکرد روزه دوشنبه و پنجشنبه هم رها نمیکرد قبل از این شخص توقع نمیره فرزندانش 29 تا از اون 40 شیشتا حافظ قرآن باشن و بقیه هم همه اهل دینن نه اینکه چون حافظ قرآن نیستن اهل دین نیستن این توفیقه توفیقه الله جل و علا بر عبد و بندش وقتی که خالصانه از الله بطلبه دعا بکنه وقتی که خالصانه از الله بخواهه قال المؤلف رحمه الله تعالى حدثنا أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرنا العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات العبد انقطع عنه عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له حديث بسنهم حدیث ابی هریره رضی الله عنه اذا مات العبد انقطع عنه عمله الا من ثلاث این حدیث رو بیشتر شما حفظید و میدونید هر کسی از ما بمیره دیگه نمیتونه عملی انجام بده که بهش ملحق بشه اون عمل پاداشش اجر ثوابش مگر سه چیز سه تا کار میمونه که ثوابش ادامه خواهد یافت اولی صدقه جاریه حالا مسجدی هست چاهی هست صدقه جاریه صدقه خیلی چیزها میتونه باشه میتونه کتاب هم باشه او علم ينتفع به علمی که نافع باشه یاد بده بیاموزه حالا چه با تعلیف چه با درس سخنرانی کلاسی قرآنی سوره فاتحه رو یک بچه یاد بدی اون بچه میخونه ثوابش رو نوشته میشه بچه های اون بچه میخونن ثوابش برای تو نوشته میشه علم ينتفع به ادامه داره برات بعد از مرگت نمیتونه علم رسونی اون علم تو کتاب عالمی نوشته همین کتاب حسن مسلم بدی بی اون چاپش بکنی صدقه جاریه هست هم نفر رسوندی با علمی که به مردم دادی هم صدقه جاری گذاشتی از خودت او ولد صالح یدعو له وجه شاهد این باب از خوبی به والدین فرزند صالحی که دعای خیری برای پدر و مادرش بکنه خب از این حدیث چه برداشت میشه هر چی بچه و فرزند بیشتر داشته باشی دعای بیشتر بهت بکنن شعر و منزلت چیه بالاتره ازدواج نکنی دیر ازدواج بکنی بچه نیاری آخرش یکی دو تا سه تا چهار تا قابل قیاس با اون کسی که 40 تا داشته 46 تا 29 تا حافظ قرآن مثل اون کسی که نداره مثل همه نه والله مثل هم نیستن چقدر انسان کوتاهی کرده و کوتاهی میکنه از این همه ثواب از این همه پاداش این حدیث غیر از توصیه به صدقه و علم توصیه به چیه توصیه به ازدواج به تعدد به فرزنددار شدن توصیه است امت را زیاد بکنید تزوج الولود الودود زنی ازدواج بکنید که اهل ود و محبت باشه ولود باشه بچه بزاید برای شما الله متکفل به رزقشون به روزیشون کوتاهی نکنید خودتون امام میشید امیت گفتیم چی میشه رسول الله صلی الله علیه و میگه بعد از مرگش میبینه چه جایگاهی رسیده این جایگاه از کجا آمده فرزند صالحت برای طلب آموزش کرده فرزند صالحت انسان نمیدونه من همیشه مثال زدم و بازم دوباره تکرار میکنم از باب مثال یوسف از همسر چندم یعقوب بود علیه السلام زن همسر دومش از همسر دومش بود اون ده تا فرزند از زن اول محتاج یوسف شده کدوم فرزند از کدوم همسر شرف مقام نبوت رو یافتن از کدوم زن زن اول و زن دوم زن دوم شرف مقام انسان نمیدونه این مقامی که جای غبطه داره یازده تا برادر از سر به سجده شدن تعظیمش کردن وقتی که اون مقام رو ازش دیدن انسان نباید کوتاهی بکنه انسان خیریتش رو نمیدونه زندگی جنگه اینکه بخوای فرار بکنی از ابتلا اینکه فرار بکنی فکر کنی خوش میشی نه والله خدا جای دیگه درگیرت میکنه گرفتارت میکنه از گرفتاری نقنق زنا فرار کردی باید نقنق پرستارا رو بکشه تو این بیمارستان و اون بیمارستان این مریض میشه و اون مریض شده و این بیماره و اون گرفتاره و این زندانه و در زندان ها باید مکافات بشی جدا دارم میگم چقدر هستن که تو زندان افتادن کسی نیست که سنگشون رو به سینه بزن نه فرزندی نه برادری نه خواهری بیکس بیکار هیچ کسی ندارن آدم نمیدونی کی کجا چطور به دردش بخوره همت رو باید انسان بالا ببره و این حدیث تشویقه برای ما تشویقه برای ماها که به فکر عاقبتمون آخرتمون باشیم همچنین از دلالت های این حدیث اختیار همسر نیک برای فرزندان ولدون صالح فرزند صالح از مادر صالحه میاد دنبال همسر صالحه و فاضله ای باشید برای خودتون اهل دین و عبادت و حجاب پایبند به دین و نماز دنبال همسر قانته ای باشید و از الله بخواهید در سجدتون در دعاهایتون بارلاها همسران صالحی را نصیبم کن از الله بخوا جرأتش هم نداری ارزش هم نداری دعا که حداقل اگر نصیبت نشد ثواب دعا که داری که حدیث بعدی قال المؤلف رحمه الله تعالى حدثنا يسرة بن صفوان قال حدثنا محمد بن مسلم عن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله إن أمي توفيت ولم توصي أفينفعها أن أتصدق عنها قال نعم فردی من نزد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سلم گفت رسول الله مادرم وفات یافته وسیتی هم نداشته آیا به دردش میخوره صدقه به بجاش فرمودن آری صدقت به جای مادرت برشونه خوبی در حقشونه خیلی ها مراجعه میکنن دیدم مادرم دستش زخ شده دیدم مادرم دستش شکسته دیدم پدرم پاش شکسته تو خواب پدرش هم فوت شده مادرش هم فوت شده طرف مادرش رو فراموش کرده پدرش رو فراموش کرده نه صدقه میده نه دعا بهشون میکنه هیچ خبری از اینا نیست از یادشون برده اصلا فراموششون کرده تعبیرش اینو از من داشته باشید هرگاه این چنین میت رو یافتید در خواب بدونید اون میت محتاجه از اون دعاهایی که شما ازش غافل بودید از اون صدقاتی که باید میدادید ندادید میتتون را فراموش نکنید بیادشون باشید یک مسئله که اینجا علما ازش برداشت میکنن در این حدیث این صحابی اومد نزد رسول الله صلی سوال پرسید صدقه بدم به جای مادرم یا نه مهمه براش دلیل مهم براش این که رسول الله صلی الله علیه وسلم فیصله بده این تنازعتون فی شیء فردوه الی الله والرسول حریص بودن بر دلیل آیا امروز مسلمان هم حریصن بر دلیل دنبالن که آیا واقعا این عملشون درسته یا درست نیست سر قبرسون میری پر از گل حالا اون گل هیچ یعنی اون گل به کنار تخت سنگی روش نوشتن از تاریخ تولد از زندگی نامش و بعدم با لیزر هم حک کردن چهرش بر اون سنگ حالا زنه مرد جوان، پیره امت نوح علیه السلام چرا گمراه شدن با همین تابوت ها با همین کشیدن چهره های اون اشخاص صالح بر اون سنگ ها تابوت ها بر اون تخت سنگ ها همونطور که ابن عباس رضی الله عنهما میگه حدیث مگر در صحیح مسلم نداریم نه النبی صلی الله علیه و سلم ان یجسس القبر و عليه علیه و در روایت ترمذی با این زیادی و ان یكتب علیه صلی الله علیه و کرده برید اقوال علمای شافعیات احناف مالکی رو بخونید درست بعضی از علما گفتن کراهت ولی کراهت تحریمیه نه حرامه تا جایی که بعض از ائمه گفتن فقط اجازه است یک خطی بذاری که بدونی که الا این خطه به یادت باشه قبر مادرته یا پدرته اجازه نداری اسم بنویسی در چهار مذهب تو نص حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم نه نهی کرده بنا بشه تجسیس یعنی گچکاری بشه سیمانکاری بشه غیر از اون خاکش به قبرش افزوده بشه نه کرده رسول الله صلی الله علیه و سلم نه کرده ان یكتب علی ما نگفتیم حدیث ما را متهم نکنید این بحث وهابیت نیست این بحث روان نیست حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم ما هم اهل سنت سنگ صحیحه را به سینه میزنیم نه فلان عالم کرده مگر شما بهتر از اون علما میدونید با علم با دلیل بیا صحبت بکنید کسی اجتهاد کرده علمی بهش نرسیده خب حدیث داریم از رسول الله صلی الله علیه و سلم نهی میکنه ما که از خودمون نهی بردیم این نهی رسول الله صلی الله علیه و سلم بر عدم این کار حالا عالمی شاید مجوزش هم داده باشه چرا این کارو بکنی به خاطر مجوز یک عالمی مادامی که نسی از رسول الله صلی الله علیه و سلم بریم بقیع نگاه بکنیم قبر صحابه چطوره قبر صحابه امهات المؤمنین در بقیع چطوره نوشتن رو سنگی رو تخت سنگی قبه برش گذاشتن یا یاد بگیریم اونها الگوهای ما هستن رضی الله عنهم اجمعین قال المؤلف رحمه الله تعالی باب بر من كان يصله أبوه حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة قال حدثني أبو عثمان الوليد بن أبي, ابن أبي الوليد عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه هفته من باب باب نيكي به والده باب زیارت دوستان پدرش رفتن به زیارتشون به ملاقاتشون سی و یکم این حدیث حدیث عبدالله بن عمر از رسول الله صلی الله علیه و ان ابر البر یعنی خوبترین خوبی بهترین خوبی ها چیه این که انسان به ملاقات بره با کسانی که پدرش اونها رو دوست داشته به دوستان پدرش پدرش اونها رو دوست داشته دوستان پدرش بودن اهل ود ابی ود محبت مودت کسانی که پدرش با اون مودت داشته محبت داشته دوستی داشته بره به ملاقات اونها زیارت اونها خب چه ربطی داره این حدیث به اینکه این بهترین خوبی در حق والدین باشه در حق پدر باشه چه ربطی داره شما بگید وقتی که میرید به زیارت یک دوستی رفیقی از پدرت که اهل صلاح اهل دینه پدر مادرت هم فوت شده نمیگه الله پدر مادرت رو بیامرزه این دعای خیر نصیبشون نمیشه کی سبب این دعای خیر شد این یاد خیر شد خوبیه این خوبی رو از پدرت تو ادامه بدی پدرت خوبی کرده در حق دوستان و رفیقانش تو بعد از وفاتشون بری اون خوبی رو ادامه بدی اون دوست پدرت بیاد پدرت که افتاد دعای در حق پدرت نمیکنه نمیگه الله بیا مرزتش تو سبب شدی تو هم شریک اجری خوبیه احسان به والدینت تو سبب شده که این دعای نیک در حق پدرت بشه خصوصا از دل خصوصا از کسی که محبتش رو داشته یعنی نه اینکه فقط سر زبان باشه کسی که واقعا محبتش رو داشته از این جهت که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه بهترین خوبی در حق والدین در حق خصوصا پدر این که انسان به ملاقات و زیارت محبوبانش و دوستانش بره سبحانك اللهم وبحمدك سبحان الله وبحمده و الله محمد محمد